あああ do DJ Guga tem promoção pras fãs. No show do Sete Belo tem, tem promoção pras fãs. Quer fuder no camarim ou quer mamar na van? Quer fuder no camarim ou quer mamar na van? Quer fuder no camarim ou quer mamar na van? Depois do baile é daquele jeito. Depois do baile é daquele jeito. Vai no camarim ou dentro do Vai. banheiro. Vai no camarim ou dentro do banheiro. Vai, Vai no dentro do Oi? banheiro. Se quiser, traz as amigas e pode vir compartilhando. Vem mamando, vem, vem, ma, vem mamando, vem mamando, vem, vem Se quiser, quiser, quiser, traz as amigas e pode vir compartilhando. Vem mamando, vem, vem, vem mamando, vem mamando explana que eu não gosto, só não explana que eu não gosto. Se os outros perguntar, só for tirar uma foto. Se os outros perguntar, só for tirar uma foto. Se os outros perguntar, só for tirar uma foto. show do DJ Guga tem promoção pras fãs. No show do Sete Belo tem, tem promoção pras fãs. Quer fuder no camarim ou quer mamar na van? Quer fuder no camarim ou quer mamar na van? Quer fuder no camarim ou quer mamar na van? Depois do baile é daquele jeito. Depois do baile é daquele jeito. Vai no camarim ou dentro do Vai. banheiro. Vai no camarim ou dentro do banheiro. Vai, Vai no camarim dentro do Oi? banheiro. Se quiser, traz as amigas e pode vir compartilhando. Vem mamando, vem, vem, ma, vem mamando, vem mamando, vem, vem mamando. Se quiser, traz as amigas e pode vir compartilhando. Vem mamando, vem, vem, vem mamando. explana que eu não gosto, só não explana que eu não gosto. Se os outros perguntar, só for tirar uma foto. Se os outros perguntar, só for tirar uma foto. Se os outros perguntar, só for tirar uma foto.